أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا Mänilerini bilerňiz, şonda mänisini bileňde kän tapawut eder öňküden. Bir zady mänisini bilip okuyanyň bilen mänisini bilmän okuyanyň kän parg etýändir. Namazyňda ihsasyň biraz üýtgär, öňkä görä biraz huzuhşula köpeler. Ymam Agzam şu bilýän adam bilen bilmeýän adamyň moredinde bir owadan mysal urýar. Biziň Ymam Agzamymyz bir zady düşündirjek bolanda gowy mysalla bilen düşündirip berýär bize. Olaň mysaly iki adam ýanykdyr diýe bilýän bilen bilmeýän, bilýän adam bir ýoly tanyýan adam ýanykdyr diýe. Bir çöl ýerden geçip gitmeli, indi şo çöl ýerden geçjek bolanda, pagat şi äwweli Mesirden ugrady, dogurja gitse şo ahyry Mesire ýetinçä şiň ýap gapdalynda azugasy bar, içjek suwy bar, iýjek çöregi bar, şi mukdar pagat bar, mundan edafa ýok, birden ýol gyşarasa bu adam heläk boljak. O bilýän adam şonýanjyk bir zat bilende hedefe ýeter. O maksadyna ýeter diýýär ony. Näme şojagaz iýmiti şo dogurja ýoly gidenine şoňa boljak dämi? O-da ki dogurja ýoly tanyýa. Bes näme şo hedefe ýetip biler diýýär ölmän heläk bolman diýýär. Ýöne bilmeýän adamyň mysaly näme? Bilmeýän adamda eýne şo ýoly gitjek adam ýanak ýanynda kän azuga-da bamyň? Azugasy kän, suwy kän, iýjek, içjek zatlary kän ýanynda. Bir däne eşege ýükläp alyp barýar. Ýöne bu adam ýoly tanymaýar. Ýoly tanymandan soňram bu adam azaşar. O ýanyndaky zatlar tükener gider, ýöne ýoly tapyp bilmer diýip şeý diýip aýtýar. Bilýän adam bilen bilmeýän adamyň pargyny şeý diýip aýtýar Ymam Azam. Bir aňsatjak zat, aňsatjak mysal, sadaja zat bilen bize ulakan mänalary düşündirýär. Ýöne bileniň-de, bilýän adamyň derejesi ýokary diýýä. Ýöne bilýän adamyň ýene bir wezipesi bolýar. Elbetde bilmeýän adamyň wezipesi üç zat. Äwela bilmeklikden çürim talaş etmeli. Ýaňky bilýän adam ýanak boljak bolmaly. Aý men bilmeýän, aý men ahun aýtmasyn, men birden-de bilip soňram etmän günäkär bolamaýyn diýmeli. Ýa ony äwwel biljek bolmaly, seň wezipäň, şony pygamber aýtýar, parz diýýär her kim öwrenmekligi. Her kim özüne gerek ylmyny öwrenmeklik boýnuna farz diýýär pygamber. Ondan gaçma ýok. Sen ozam bir adam bilmeýän adam bilen bilýän adam eger bir günähi edasa, dogry bilýän adam bilýänliginden çürim günäsi edapyrak bolýar, bilmeýän adam ýöne bilmeýänliginiň günäsini alýar o taýda. Bir a ýahudylar aýtdy. Ýahudylar ilki öňinçä Towraty öwrendiler, soňram ýöne oňa amel etmediler. Olaň mysaly ine bir eşek ýanakdyr diýýä. Muny Ýunus Emre diýen bir pir geçýä bir wagtda, şahyr özi, Türkiýede geçen adam. Şoň piri bir owadyllap aýtýa şuny. Bir adam alym bolsa, alym bolsa diýýä, Ýöne amel etmese, diýe, meň şu eşejigim bilen fargy ýokdur, diýe. O näzire, oň-da kellesi, diýe, şo kitaplaryň ýükünden doly, diýe, meň-de eşejigimiň horjunynyň içi, diýe, şo kitaplardan doly, diýe, içiniň näme fargy bar şu ikisiniň, diýe. Meň eşejigim-de, diýe, şoň içinde näme ýazykdygyny bilmeýär, diýe, o adam-da şoňa näme ýazykdygyny bilenok, diýe. Şony bilýän adam amel ederdi ylmyna, diýe. Bes ikisiniň diýe fargy ýok diýe şo Kurandäkä yşar etýär. O Kuranda ol adamlar diýe ki Towraty öňüçe öwrenipdi soňram emel etmedile. Eýne şu eşek ýanakdyr. O ýükleri ýüklär. Kitaplary öz ýükläp äkider horjunda ýöne içinde nämedigini bilmer oň. Bes näme awwelki wazife bilmeklik, biljek bolmaly, talaş etmeli, bileňde soňram emel etjek bolmaly. Hop biz indi o mysaldan çykmaýlyň. Jaýy mysal urdyk. Bir jaý salnypdy, ol okan apartman kümmediň içinde. Ony öňünçä biz şeýtan bizi waswas etjek boldy, saklajak boldy. Biz näme etdik? Ýa Hudaýa sygyndyk, Eý bar Hudaý, ýa bular meni waswas etjek bolýa, Sen özüň saklawer. Oň pena, oň şerrinden maňa pena berewer diýip aýtdyk. Indi işi başlajak bolduk. Işiň başyna bardyk. Hä seni kim iberdi? Ullakan Owlyýalla Pirle aýtýa, Bu älemi-jahany siz görýäňiz diýe, muny fakat ýöne keýpine istifade etmeden çürim, ýatyp-turmadan çürim halk bolanak diý. Muň halk bolşy Hudaý ýolunda istifade etmeden çürim halk boldy, dogry ýolunda istifade ediň diýe. Ozam Allatagala bir adam günäh etse zalym diýe, zulum diýe, zulum diýen näme? Zulum diýeni her zat öz ýerinde bolmasa zulum diýilýär. Adyl diýen näme edalat her zat öz ýerinde bolsa oňa edalat diýilýär. Sen bir nygmatlary alypda ýerinde istifada etmeseň muňa zulum diýilýär. Oňa Allah Tagala şonuň üçin hem zalym diýip aýtýar ol adamlara. Ýöne sen gelip şuny istifada etmeli ýerinde istifada etseň muňa adyl diýilýär, edalat diýilýär. Ozam ol adamlara musulmanlara adyl diýip aýtýar. Pygamber Aleyhissalatu wesselam, Kyýamatda şahadat berjek diýýär, Meň ummatym adyl ummatdyr diýip aýtjak diýýär. O zaman o geçen ummatlara şahadat bereňizde, şahadatyňyz kabul boljak diýip şeý diýip aýtýar. Pes ynsanlary Allah Tagala şu nygmatlary beripdir, ygtyýaryňda goýupdyr, saňa ýeri beripdir, ekýäň, mundan Gerejik zadyňy alýaň, azugaňy alýaň, bir ýylda etjek harjyňy çykarýaň. Ýa şunýanok işläp bilýäň, işläp-de pul çykarýaň, öýüňe getirýäň. Ýa bir miweler, zatlar, suw, zat, hemme zadiki halk bolupdyr. Seň asaýyşyňdan çürim, rahatyňdan çürim. Bulary bir şükür etmeli ýeri-de gelýär. Eýne şu jaýyňky, jaýyň eýesi seň ygtyýaryňda bir öý goýsa, saňa gelip-de şu näme wesaýyl gerek bolsa ygtyýaryňda goýsa, sen bir taňryýalka berýäň ahun şoňa. Ensallah o hudaý saňa o adamyň berýenini-de hudaý beripdi dämi beýle? Onam näme diýip oň öwünde biz eňilip-de hudaýyň öwünde gaýkarmaly? Adam näme diýip bir azajyk jaýgasy galanda mutekebbir bolmaly, magrur bolmaly? Bir magrur bolýan ýak zat dä ki. Adam diýen zady ýaradylanda nämeden ýaradyldy? Ölende nämä tabdil bolýa? Ýaşap bökän äjire ýaşaýa. Sagat şuňa pikir edammaly. Birje damja pors suwdan ýaradylan zat sen. Ahyrdada porsy jeset bolup galjak sen. Şu ikisiniň arasyndada bir kisi nejasaty göterip ýören adam sen. Şutada bir gurura bir jaý galýam adama. Ýöne hiç wagtda bir magrur bolýak zadymyz ýoka. Sen eger Dogry, eger şu zatla özüňden bolan bolsa, şu nygmatlary özüň alyp bilen bolsaň, özüň kesp edip bilýän bolsaň, özüň özüňi ýaradyp bilýän bolsaň, özüň ölümiň öňüne geçip bilýän bolsaň, onda sen magrur boluber, mutkebbir boluber. Onda başaramyzak. Wujuda geljek bolsak, öz elimizde dä, öz ygtyýarymyzda dä biziň. Ölmekligimiz öz ygtyýarymyzda dä, öljek-de bolsak, Ýagny Towratda-da inmedi şo sura. Injilde-de inmedi, Zeburda-da inmedi, Kuranda-da şoň meňzeşi ýok. Şun ýanyk bir surany öwretmäýinmi saňa diýip aýtdy diýip Pygamber aleyhissalam bir gün. Soňam men Hawa ýa Resulullah öwret diýip aýtdym diýip Ubeý ibn Kab. Şonda Pygamber aleyhissalatu wessalam aýtdy diýip. A onda men umyt etýän sen şo gafydan çykmakaň şo surany öwrenerin diýip aýtdy diýip Pygamber aleyhissalam. Ozam şondan ikimiz galyp ugradyk diýýä. Galyp ugramyzda gapa ýetip barýak, men indi ýüregim düňküldäpdi, gorkdym diýýä, şu gapydan çykypda birden öwrenmän galamaýyn bu süräni diýýä. Ola jany bilen gabul et diýýä, pygambar bir zat aýdanda, eýne bir bal ýanygy edip ony näme alýala. Birje gatrysy ýere damamasyn diýip, şun ýana gola yzynda gezýele. Şonda gorkup otyryn diýýä men diýýä. Birden-de gapydan çykypdymyn, öwrenmän galamaýyn diýýä. Hasan pygamber aleýhissalatu wessalam men bilen gürrüň edip barşyna şeýtdirip, Aýtdym diýe, ýa Resulallah, men o suräni birden öwrenmän çykamaýyn, o suräni maňa öwredeweri diýip aýtdym diýe. Şonda pygamber aleýhissalatu wessalam aýtdy diýe, Sen namaza duraňda näme okaýaň diýdi diýe. Ondan men şu sureýi Hamdy okyp berdim diýe, şonda aýtdy diýe, Şu sura ne Towratda indi şuň meňzeşi, ne Enjilde indi, Ne Zeburda indi, ne Kuranda şuňa meňzeş zat bar, fakat şu sure özbaşyna bir tek bir zat diýip aýtdy diýe. Seb'ul mesani diýip aýtdy diýe. Kuranyň kamyl halatda çekijesi şu diýip diýe, Pygamber Aleyhissalatu vesselam maňa şeý diýdi diýe. Heý göre bir ulakan fazilatly sure. Huzayfet ibn Yaman radiyallahu anhu rivayet et diye. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir wagt aytdy diye maňa diye. Allahu tebarek we taala bir gabiläň başyna, bir taýyfaň, bir obaň başyna azap ibereýin diýýär. Azap iberjek diýip erada etdi diýýär. Azap iberjek diýip erada edende, ýöne şu obaň oglanlarynyň biri mekdebe barypdy, Elhamdülillahi Rabbil alamin diýip okyp başlanda diýýär, Allah tagala şu azaby indi gelýän azaby dagdy yzyna gaýtarýar diýýär. Hazreti Ymam Huseýn razyýallahu anhu rowaýat etýär, Allahu tebarek we tagala ýüz dört kitap iberdi diýip diýýär ynsanlara. Pygamberleriň üsti bilen ýüz dört däne kitap iberdi. Şu ýüz dört kitabyň ýüz dänesiniň ylmyny, hemmesiniň ylmyny dört kitapda goýdy diýip aýtýar. O dört kitap näme? Towrat-u, Hazreti Musaň Towraty, Hazreti Isaň Injili, Hazreti Dawudyň Zebury, Pygamber Aleyhissalatu Wesselamyň Kurany. Şu dört kitabyň içinde üýşürip goýup diýýär şolaryň ylymlaryny. Ýaňky ýüz kitabyň ylmy şu dört kitabyň içinde üýşdi diýýär. Ondan ýaňky üç däne kitap Towrat, Enjil, Zeburyň-da ylymlarynyň hemmesini Kuranyň içinde üýşürdi diýýär. Kuranyň-da hemme ylymlaryny Mufassal diýýär. Mufassal diýeni Sure-i Haşrden Sure-i Abesä çenlin. Mufassalyň içinde üýşürdi diýýär. Mufassalyň-da ylmyny Sureýi Hamdyň içinde üýşürdi diýýär. Pes her bir adam Sureýi Hamdy okysa, eýne şo ýüz dört kitaby hemmesini okaýan ýanak diýip, Hazraty Ymam Huseýin şeý diýip rowaýat etdi bize. Tefsirini bilseň, eýne şo ýüz dört kitabyň tefsirini bilen ýanak diýýär. Şu surä düşünip bilseň, eýne şo ýüz dört kitabyň hemmesini düşünen ýanak diýip aýt diýýär. Son tamam dinde bahs edilýän ylymla üç däne ylym. Usul dinden bahs edilýär, etigadatdan bir adam ýaşaýşynda näme agydalary bolmaly? Bir-de ahkamlardan gürrüň edilýär, bir adam ýaşap bökä näme ameller etmeli günde? Bir-de ahlaklardan gürrüň edilýär, jamiýede ýaşap bökä näzire ahlagyň bolmaly? Şu üç zatdan gürrüň edilýär. Şu üç zadyň-da çekidesi şu suräň içinde bar. Sen şu üç zady öwrenjek bolsaň, şu suräň içinde öwrenip bilýäň. Ýöne mufassyrlar aýtýarlar, Bir möhüm nokta, şu wagtda kän adamlar jamiýede görýändirňiz, iddia etýärler, Aý, biz tafsire näme ihtiýajymyz bar, ylymlara näme ihtiýajymyz bar? Biz Kurany rahatjyk özümiz düşünip duk, bilip duk diýip aýtýarlar. Içinden pagat çykaryp bilmän adam gerek diýýär. Bir gawwas gerek, şuň içine girmeli, şena etmeli, şoň içinden şu dürleri çykarmaly. Arabyň dilini ýöne bilmeseň, ony alyp bilmeýäň sen. Äwwelki şert diýýär, sen şuň içindäki zatlary aljak bolsaň peýdalary, arap dilini bilmeli diýýär. Edebiýaty araby bilmäni bir adam iddia edip bilmer, men bu suräni düşündim diýip, mufassyrlarymyz şeý diýip aýtýarlar. Eýne bir kör adam ýanakdyr, eýne bir ker adam ýanakdyr diýe bu suräni düşünip görmer diýip aýtýarlar. Pes, bu suräni düşünjek bolsaň, özüm okyp bilýän diýjek bolsaň, awwel saňa bir hetmen araby dilini bilmeklik gerek. Bilmeýän bolsaň iddia edip bolmaýar. Dogry Kurany aşkarja araby dilde iberdik diýe. Alla Taala aýtýar, aşkar araby dilde iberdik diýe. Ýöne arabi dilde diýýär, türkmençe dilde diýenok, parsy dilinde diýenok. Arabi dili bilmäni sen gelipde iddia edip bilmeýäň men Kurany düşünerin diýip. Bes näme her bir adam gelipde muny öz hawaýenefsine görä, öz isleýän jüresine görä gelipde muny tafsir edip terjime edibermelä, aý menä şundan şu suradan şuny düşündim, aý menä bitasyny muny düşündim diýip aýdyp bolmaýar. Şon Pygamber Aleyhisselam her kim gelipde Äwelä özüne diýe, maňa birden ämden gelip-de bir ýalan ýapsa, Şu zady pygamber aýtdy diýip ämden ýalan zady aýtsa diýe, onda ol adam jähennemde jaýyny teýýarlasyn diýe. Tafsiryň mowladynda ondan beterräk, sen bu sada Hudaý aýtdy diýip otyň. Bir adam gelip-de Hudaý şuny aýtdy diýip-de ämden ýalan allasa ki ondan beterräk bolýa. Ol adam pes näme? Jaýyny jähennemden teýýarlamaly diýip aýtýa. Hazreti Abu Horeýre radyýallahu anhudan rowaýat bolupdyr, Pygamber aleyhissalatu wessalam aýtdy diýe, Allahu tebarek we taala aýtýa, hadisi gudsy diýilýä muňa. Allah taala aýtýa, men namazy özüm bilen bendämiň arasynda bölüşdim diýip aýtýa diýe Allah taala. Namazy özüm bilen bendämiň arasynda bölüşdim. Ýarysy menki, ýarysy bendämiňki diýip aýtýa. Şonda Bendäm näme islese, şu bendämiň islän zadyny bererin diýip aýtýar. Hop, näzire bölüşipdir Allah Taala. Her haçan bendäm elhamdülillahi rabbil alamin diýip aýtsa, awweljiginde onda Allah Taala aýtjak, bendäm meni öwdi. Bendäm meni öwüpdi. Şeýdi perişdeler aýtjak. Her haçan Errahmanir Rahim diýip aýtsa, Hi, araňyzda bir şoňun okyp çüpläp bilýän ýokmy diýip diýe şonda. Şonda ozam aramyzdan bir adam gelip men başarýan diýip aýtdy diýe. Sen başarýan bolsaň ýöri äkitdim indi oba. Biz heýran galdyk diýe bu adam o zatlar biljek adam dä çüplemäni, okymany, dem salmany biljek adam dä bi diýe. Şonda hulasa bu adam gitdi diýe. Gidende şoňa bir surany okyt da çüplet diýe ol adam gowy boldy diýe şondan. Gowalanda adam otuz däne goýun bert diýer şoňa. Gowaldy, ketguda adam, baý adam, saňa otuz goýuny men berýän diýip aýtdy diýer. Ozam ol adam biziň ýanymyza öwrülip gelende diýer, biz aýtdyk oňa diýer, sen näjere bolýar, sen bir rokyýa bilýän adam dä, sen bir dem salýan adam dä diýip aýtdyk diýer. Şony ol adam aýtdy, men bilemak, ýöne men oňa Sure-i Hamdi, ýaňky Alham okyp çüfledim, şon bilen-de gowaldy diýip aýtdy diýer. Ozam Hazreti Abu Saýydy Hudri aýtýar, Men diýdim, diýe, hiç kime bu gürrüňi aýtmaň, biz baraýly Medinä, Pygamber Islama aýdaýly, Pygamber Islam näme aýtýar? Bir sorap göräýli diýip aýtdym, diýe. Şonda bardyk Medinä, Pygamber Aleyhissalatu vesselamyň huzuryna bardym, diýe, aýtdym, taryf etdim ýaňky bolan wakalar, diýe. Pygamber Aleyhissalatu vesselam aýtdy, diýe, Kim size aýtdy şoň rukyýadygyny? diýdi. Rukyýa diýeni merize okyp çüplenýän zada aýdylýar rukyýany. Kim size aýtdy şoň rukyýadygyny kim öwretdi diýip aýtdy diýe Pygamber Aleyhisselam Ozam o ýaňky goýunlary diýip diýe böleşiň maňa-da bir bölek goýuň diýip aýtdy diýe Pygamber Aleyhisselam Çün Pygamber Kurany getiren adam her ýerde munýanak zat Kuranyň üsti bilen bir zat kesp bolsa Pygambere Allah Tagala bir hak taýyn edip goýýa bir hak berilmeli diýe hatda jeňlerde ganymatlarda-da Pygambere bir hak berilmeli Çün şu diniň üsti bilen bolýa Allatagalaň Özi boýun alýar pygamberiň äjrini, padasyny ynsanlardan almaýar. Şonda Pygamber Aleyhissalatu wesselam bize şoň rukyýadygyny bize düşündirip berdi diýýär. Hatda ýene Hazreti Abu Saýydy Hudri aýtýar Pygamber Aleyhissalamdan, Pygamber Aleyhissalam aýtdy diýýär Sureýi Hamd sämiň, zähriň, häki ýylanyň, zadyň içýäniň zähriniň dermanydyr diýip aýtdy diýýär Pygamber Aleyhissalam. Bir nefer ýylan soksa, içýan soksa, şoňa Sureýi Hamdy okyň-da şüfräň diýip aýtdy diýýär. Ýene Hazreti Ibn Abbas radiyallahu anhuma Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň amusynyň ogly Hazreti Abbasyň ogly Abdullah sahabalyň müştehit alymlarynyň biri rivayet etýär. Bir gün diýýär Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň ýanyna Hazreti Cebrail otytdy diýýär. Şonda depeden bir gapyň sesi gelen ýanak bolupdy. Hazreti Cebrail depeni gözletdi. Şonda Peygamber Aleyhissalatu vesselama aýtdy diýýär. Ýa Resulallah, sen bir, saňa bir buşluk. Şu wagt asmandan bir gapy açyldy, şu wagta çenliň şu gapy hiç wagtda açylanok, hiç wagtda mundan beýläk-de açyljak gapy fakat şu wagt açyldy diýip aýtdy diýýär. Şu wagt bir pereşde ýeriň ýüzüne inýär, şo pereşde şu wagta çenliň ýeriň ýüzüne inenok, indiden beýläk-de injek gapy fakat şu wagt inip dur diýip diýýär. Saňa Allatagala iki däne nur berýär, şo iki däne nury hiç kime berenok diýip aýtdy diýýär. O iki däne nur näme? Iki däne nuryň biri Sureýe Fatyha, ýaňky Alham, o biri-de Bakaraň ahyrlary. Lillahi mulkus semawatdan başlaýar şo Amener Rasul tä şu suraň ahyryna çenli üç däne ahyrky su aýaty, şo üç däne ahyrky aýa şu wagta çenli hiç bir pygambere berilenok diýip aýtýar, pagat şu ummata berildi diýýär. Mujahyt rowaýat etýär, Sureýe Fatihatul Kitap, şu Alham inende, Iblis iki elini ýüzüne tutup muňňuryp aglatdy diýýär şonda. Bu sure inende soňram, bu ummat nagadar sogap aljak diýip, şoňa iki elini ýüzüne tutup aglama durupdy diýýär. Hazrat Abu Hureýre Pygamber Aleyhisselamdan rowaýat etýär, Seb'ul Mesani diýeni Allatagala heý göre öwýe, şu sureýe Hamd diýip aýt diýýär. Ýene Abdullah ibn Abi Serh diýen bir şahs geçýär. Bir wagtlar diýýär, men Habeşäň ýurduna bardym diýýär. Habeşäň ýurdunda bir çöl meýdanyna baramyzda, çöl ýere baramyzda, hiç bir ýagyn ýaganak otap, şonda padyşalary bilen eline bir gyzyllam bolan bir warag alyp diýýär, geldi düz ýere diýýär. Şonda baryp, şo waragyň üstünden bir zatlar okydy diýýär, şonda ýagyn ýagma durdy diýýär. Ozam ola bir kapyr millet. Şonda Abdullah ibn Abi Serh diýe men bardym diýe o patyşaň ýanyna. Sen näme okydyň myn ýanak birden ýagyn ýagyberda diýip aýtdym diýe. Şonda ol adam Patyşa aýtdy diýe bi siziň kitabyňyzdan bir zat diýip diýe. Siziň kitabyňyzdan bir zat alyp men okydym. Şondan çürim ýagyn ýagma durdy diýip diýe. Ozam ony alyp okydym diýe elindäkini görsem şu Elhamd diýe sure Hamd şony okypdyr diýe. Ol adam aýtdy diýe patyşa Biz sizden gowrak bilýekaa siziň kitaplaryňyzyň peýdasyny, fazylatyny diýip şeý diýip aýtdy diýe. Bir utandyrdy diýe men diýe şeýde. Biz şu kitabyň ummaty bolup, şu kitabyň hidaýat etmeden çürim gelen ummaty bolup-da, şu kitabyň synýanak fazylatlaryndan kän habarymyz ýok. Bilmeýek. Biraz hakda kän bir ýüregimiz berip bilemizak, yhlasymyz berip bilemizak. Şoň aý bir wagtda diýe bir oglan Düze çykdy-la, namazy istisga okyjak bolup, ýagyn namazyny okyjak bolup, bu wada biziň aramyzda eýne mensuh bolan ýanak bolup gitdi, biziň aramyzda öňki dillerden bir zat ýanak bolup, ýatdan çykyp giden zat, ýogsam okulmaly hetmen, ýagyn ýagmanda zat edende şu ýanak istisga diýen bir namaz bar, ýagyn namaz, şony düze çöle çykyp-da okulmaly. Bu wagt ýöne fakat bir istigfar ediň diýip sowaýak, onýanak dä o namazy, Okynmaýak galyp barýa şu aramyzda. Şonda istisgadan çürim düze giderlerinde diýe, bir oglan eline çytyr alyp gelýä diýe. Bu näme çytyry näme etjek sen? Onda siz istisga ederiňiz, işdi Allatagala ýagyn ýagdyrar, şonda çytyr gerek bolar diýip şeý diýip aýtdy diýe ol oglan. Biz istisga etjek, ýöne yhlasymyzy berip bilemizak oňa. Hökmän ýagyn ýagar diýip bilemizak. Ol oglan şu etigat bilen gelipdir, şula namaz okyan wagtynda ýagyn ýagar, Ozam çetr gerek bolar maňa diýýär. Häý, ýaňky padyşa şony düşündirýär-hä bize. Siz diýýär, o kitabyňyzdaky zatlary, içindäki jawahyraty siz bileňizak, biz biljek ony, biz ondan peýdalanjak diýip, şeý diýip aýtýar ol adam. Sureýi Hamdden soňram Ämin diýip aýdylýar. Şu Äminiň pelsepesi näme? Şu mowretde Hazreti Abu Musa Eş'ari radyýallahu anh rowaýat etýär, Pygamber aleyhissalatu wessalamdan ki, Pygamber aleyhissalam aýtdy diýýär, her haçan namaz okaýaňyzda şusak dikkat etmeli, her haçan namaz okaýaňyzda kepleňizi saplaň diýip diýýär, kepleňizi dogruja bolsun diýip aýtdy diýýär, gyşyk bolmasyn sepiňiz diýip diýýär. Sepiňizi saplaň, ondan soňram biriňiz öwe geçip ymam bolsun, Ozam tekbir aýdan wagtynda tekbir aýdyň, eňilende eňiliň, galanda galyň. Ondan soňram her haçan gaýril magdubi aleýhim weleddallin diýende Ämin diýip aýdyň, içiňizden Ämin diýip aýdyň, şonda Allah Tagala siziň dogaňyzy kabul eder diýip, Pygamber Aleyhissalatu Vesselam maňa şeý diýip aýtdy diýýär. Hazreti Ali ibn Abi Talyp radiyallahu anh rivayet etti aytdı. Amin diýmeklik diýe Eýni Allatagalaň diýe mohuryny urmaklyk ýanak diýe. Sen bir zady indi bir edara elteňde täýit boldy diýip mohuryny urýala ýöriýe şo indi berge. Eýne şon ýanak sen doga etýeň, dogaň yzyndan mohury urulýa ýani täýit boldy indi kabul bolmaly şy diýip şoň mohury diýip Hazreti Aly şeý diýip aýtýa. Ýene bir ýerde rowaýat bolupdyr ki Pygamber Aleyhissalatu Vesselam bir wagtda bir adamyň doga edip duranyny eşitdi diýe. Şonda Pygamber aleyhisselam aýtdy diýe, Şu adamyň dogasy kabul bolar, ýöne eger mohr iýse diýdi diýe. Mohr iýse, eteginde häki edaraň mohury gurulsa, muň dogasy kabul bolar diýip aýtdy diýe. Şonda bir adam sorady diýe, şo doga adyp duran, Ýa Resulallah, mohry näme kamyň diýdi diýe. Onda Pygamber aleyhisselam mohry şo ämin diýip aýtdy diýe. Ämin diýseň, sen mohr gurýaň, şo mohr näme ýörütýemini diýip aýt diýe. Hazreti Aralarynda bölüşerler, bu adama hiç zat ýetmer diýýär. Şu aralarynda hiç zat ýetmeýän adamyň köküdir diýýär şu adamyňky, ämin diýmeýäniňki. Ýene Hazreti Ummul Müminin Aişe radiyallahu anha, Hazreti Aişe enemiz Peygamber aleyhissalatu vesselamyň gowy görýän zenanasy, Hazreti Ebu Bekriň gyzy Siddiqa aýtdy, üç däne Yahudi diýip Peygamber aleyhissalatu vesselamyň huzuryna geldiler diýýär. Şonda o üç däne ýahudy pygamber aleyhissalamyň ýanyna gelenlerinde hulasa geldiler. Ha işleri boldy, soallary bitdi, indi gitdiler diýe. Şonda pygamber aleyhissalatu vesselam aýtdy diýe Aýşa, sen bilýäňmi şular biziň nämämize hesadet etýärler, bahylçylyk etýärler diýip diýe. Şu ýahudylar biziň nämämize bahylçylyk etýärlerini bilýäňmi diýip diýe. Şonda pygamber aleyhissalam aýtdy diýe, şola biz imamyň yzynda dukak, alhamd ködende ämin diýek. Şu äminimize hesadet et ýele şora diýip diýýä. Şam Aýşa susam şeý diýýä. Ýene şonýana Hazreti Aýşaň özi rowaýat etýä. Ýahud Ýahudylar biziň hiç zadymyzy hesadet etmeýele, meger şu alhamdan soňram bir ämin diýip, bir-de bir-birimizi göremizde salam berýek, şu iki zadymyzy hesadet et ýele diýýä. Ýani şu iki zat heý göre derejesi uly bolmaly, beýlekiler şuň üstünde Bahylçylyk edip-de gysganýarlar. Hazreti Ebu Hureýre razyýallahdan rowaýat bolýar, Pygamber aleyhissalatu wessalam aýtdy diýýär, Her haçan ymam Gaýril magdubi aleyhim weleddallin diýip aýtsa, yzyndaky duranlar Ämin diýip aýtsynlar diýýär. Ämin diýip aýtsalar, şo ýerde eger şuň Ämini şo perişdeleriň Ämini bilen bile düşse, ikisi bile kök düşse, şonda ol adam näme doga eden bolsa, Allatagala kabul etjek diýip, Hazreti Abu Hureyre Pygamber Aleyhisselamdan rivayet etýär. Adam şuny Pygamber Aleyhissalatu vesselam perişdeleň kefi bilen, amini bilen bile düşmeli diýip aýtýandy, ulamala açyklap aýtýarlar şuny. Näme orum amini bile düşmeli? Şony aýdanlarynda ýartyla diýe Ejabatynda, ýagny Allatagala şony kabul etmekliginde bile düşmelidiýýä. Ýardyl aýtýa, Niýetiň halys bolmaklygynda diýýä. Şony doga edeňde, Ämin diýeňde, niýetiň halys bolsa diýýä, pereşdeleriňde niýeti halys diýýä, şoň ikisi kök düşse, şonda kabul boljak diýýä. Ýardyla wagtynda bile düşmelidiýýä. Şo pereşdeleriň Ämin diýen lähzesi seňkide Ämin diýseň diýýä, şonda kabul boljak diýýälä. Hulasa şuň üstünde näme kän yhtylaf edipdirler, ýöne şuny şeýtdirip açyklap aýtýarlar. Her bir adam niýetini halyslap, häki Aý ahunjan doga sizdendir diýip aýtýarlar-da o jemaatlar. Ýok, doga bizden nä? Doga Arabi Hefzideniň dogasy-da, kabul bolýan doga ýürekden edilýän doga. Allatagala diýýär, Pygamber aleyhisselam, Meşgul ýürekden diýýär, doga kabul etmez diýýär. Sen doga edip durup-da, ýüregiň başga ýerde bolsa, sen doga edip durup-da, haý jemde araby dilini haý owadanlap pesahat bilen okyjak bolup, o ýerde dogaň mänisi beren işiň bolmasa, sen gelip doga edip durup-da, hesap-kitabyňy edip duran bolsaň, o doga kabul bolmaz diýýär. Doga haçan kabul bolar diýýär, niýetiň halys bolsa, ýürekden edilen doga. Sen araby et, türkmençe et, parsy et, fark etmeýär. Sen ýürekden bolanda soňram dogaň kimiňki ýürekden bolsa şoňky basymrak kabul bolýa. Araby bilsin bilmesin o melak dä şert dä. Bes awwel ol adam niýetini halyslasa ondan soňramda Pyýamber Aleyhisselam aýtýa doga ediň ýöne şuň kabul boljagyna da ýagynyňyz bolsun. Doga etdim indi Allah Tagala hetmen meň dogamy kabul etjekdir diýip şu niýet bilen doga ediň diýe. Halys niýet diýeni şi. Halys niýetiň bolup şon bilen doga etseň, wagtynda-da, şo namazyň yzy ýanyna kabul boljamy? Ýagyn ýagan wagtynda kabul boljamy? Azandan soňram kabul boljamy? Täret gylyp bolaňda kabul boljamy? Dogaň kabul bolýan wagtlary bar. Şo wagtlara-da kök düşse, şonda gelip Allatagala şo pereşdeleň dogasyny kabul etşi ýanak seň-de dogaňy kabul eder diýip aýtýar. Şon ýanak bolanda pereşdeleň dogasy bilen Bile düşdigi diýip şeýdip aýtýala ony. Pes näme şulardan düşünip bolýan zat, her haçan doga etsek, her haçan alham okulsa, çy namazyň içinde bolsun, çy daşynda bolsun, ämin diýmeli yzyndan. Ämin diýseň, Pygamber Aleyhissalatu vesselam aýtýa, doga etýän bilen ämin aýtýan adam ikisi şol ejrinde, sogabynda şerikdirler diýip Pygamber Aleyhissalatu vesselam aýtýa. Alym, sahabalaň biri, mujtehitleň biri, Nafi-da şondan rowaýat etýär, muhaddislaň arasynda bir isnatla bar, isnatlaň içinde iň sahyhleriniň biri, Nafi Hazreti Umar, Abdullah ibn Umardan rowaýat eden tarygy diýýär. Muňa bir adam, meselem, sahyh-da diýip aýdyp bilmeýär bu hadislere. Şonda Abdullah ibn Umardan soralanda, Ymamyň yzynda aýa Alham okymalym diýip soralanda diýe, şonda Abdullah ibne Omer razyýallahu anhuma aýtdy diýe, Iza salla ahadukum halfal imami fahasbuhu qiraatul imam. Her haçan biriňiz ymamyň yzynda namaz okysaňyz ymama uýup, şonda ymamyň okýany size kafydyr diýip Hazreti Abdullah ibne Omer razyýallahu anhuma aýtdy diýe. Özi-de hiç wagtda ymamyň yzynda duranda okymardy diýýär Hamdu süräni. Ýöne Allahu tebarek we taala Kuranda getirýär, Ve iza kuri'al Kur'anu fastami'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Ve iza kuri'al Kur'an her haçan Kur'an okulanda, Kur'an okulyp durka her yerde bolsa ha. Çe namazyň içinde bolsun, çe daşarda bir yerde otykan bolsun, çe çadyrda bolsun, ke çadyrda beter ittifak düşýär şu zatla. Gelse bir hutbada bolsun, bir adam Kuran okyma duranda, Fastami'u leh, siz oňa gulak assaň duruň, gulak berdaň duruň, we ansitu, saket duruň. Bir ýerde Kuran okulyp durka, aý geliber ha, geliber, geçiber ha, geçiber, muň manysy ýok. Bu Kurana bi ehtiramy, bi hormaty, muny etmelidä. Ýa bir ýerde şunýanak bir jeleselerde oturan bolsaňyz, ýa hulasa her ýerde Kuran okulýan bolsa, namaz gaýra namaz ýok, Şonda näme? Kuran okulma duranyna gulak asypda saket durmaly. Namazda-da şon ýanak ymamyň yzynda duraňda, ymam Kuran okyma duranyna çe içinden bolsun çe jähr okysyn, şoýda näme gulak asyp saket durmaly sen. Ozam aksary mufassyrlar muny şo namaza namazda ymama uýýan adam diýip aýdypdyrlar şonda. Birde hutba okulypdyka saket durmaly diýende şundan çüri hem hutba jumgada aýtdy hutba okulanda, Her haçan ymam okyma duranda, ýaňky Alhamu surany okyma duranda, siz o ýüzde gulak assaň, saket duruň diýip, Pygamber Aleyhissalatu wesselam aýtýar. Ymamyň yzynda duranda surany Hamdy okymalydigi segsen däne alym mujtahyt sahabalardan rowaýat bolýar. Ulamaýy hadys bulary hemmesini atlaryny jem edip-de getiripdirler. Pes sureýi Hamd fazylatyny aýtdyk, bildiňiz nagadar fazylaty bar. Sen Sureýi Hamdy okaýaňda, eýne sen ýüz dört däne kitaby ki asmandan Allaň tarapyndan inipdir, şolaň hemmesini okaýan ýalyň. Şuň täfsirini bilseň, mänisini bilseň, eýne şu kitaplaň hemmesiniň mänisini täfsirini bilen ýalyk. Ýagny Allah Tagala ynsanlara aýdan sözleriniň hemmesiniň mänisini bilen ýalyk bolýaň sen. Şunýalak bir fazylatlary bar. Merizlere Elham okynmaly. Bir adam ýüregi sykylýan bolsa, zat etýän bolsa, şonda ýedi gezek Elham okulsa, şoňa ýüregi bir aramlyş tapýar. Bir adam bir ýerde çydamaýan bolsa, meselem, ýüregi sykylyp, darygyp, durup bilmeýän bolsa, Hamdy okyberse, şoň ýüregi aramlyş tapýar ýuwaş-ýuwaşdan. Ýedi gezek okysaň, şu ýedi gezek şoňa derman bolýar. Ýa bir adam ýaňky ýanak ýylan soksa, It jan soksa, möý soksa zat etse, şonda-da Elhamy okyp çüfleseň, şoňa şu sämini, zäherini bedenine hunsa etdi diýip şeý diýip aýtýarlar. Has inşallah geljek jeleseden beýläk Sureýi Hamdyň tafsiri başlajak. Bu jelesede fazylatlaryny aýtdyk ki, bir amadegiňiz bolup dursun, nämäni öwrenjek bolýanyňyzy bir biliň, jaýgasyny, fazylatyny biliň ki, şowga-zowk bilen öwrener ýanak. Her jelesede garartdy biz bir mesele etigatdan, ahkamdan, ahlakdan aýtjakdyk. Bir tertip bilen başlajakdyk. Geçen jelesede forsat bolmady. Bu jelesede inşallah ony aýdyp berjek, ondan soňra hem gürrüňi tamam etjek. Musulman adamyň etigady, imany hatmen bilmeli zat, şu zatlary bilmese edamada aýtsak inşallah Şu zatlary bilmese bir musulman adam, ol adam dinden haryç diýä. Bilmese-de, etigad etmä dursun. Şon bir adam bir zady bilmände soňram näzire etigad etmeli ony. Bir zady äwwel bilmeli tä etigad etjek bolsaň. O ýedi zat näme? Peygamber sallam hadisinde Hazreti Cebrail'e haki okuyan hadisimizde Hazreti Cebrail'e sanap berýär. Biri Allah Tagala ynanmaklyk. Allah Tagala Ba, Allatagala şeriki ýok şu zatlara ynanmaklyk. Allatagalaň sekiz däne sypaty bar, şulara ynanmaklyk. Biri şü. Ikilenjisi Allatagalaň perişdelerine ynanmaklyk. Ýagny bir perişdeleri bar, perişdeleriň her gaýsynyň özüne görä bir wezipesi bar. Dört däne mukarrap perişde bar, Hazreti Jebreýil, Hazreti Israfil, Hazreti Mikail, Hazreti Izrail. Hazreti Jebreýil Wahyý getiripdir pygamberlere, öňki ummatlara azap getiripdir Allaň tarapyndan. Ondan soňram Hazreti Israfil şu ýagylylary, bereketleri, rahmatlary Allatagalaň izni bilen ýeriň ýüzüne ýaýratýan Hazreti Israfil, e, Hazreti Mikail, Hazreti Israfil sur çaljak. Hazreti Israfil kyýamat wagty bolanda iki gezek, ýa bir rowaýata görä üç gezek sur çalyljak, biri bärde çalylýar, ondan alemi jahan küllen dargaýar. Ondan soňram Ýamaşgap bula direldilmeli bolanda, Hazreti Ysrafyl Ýamaşgap Allah Tagalaň izni bilen direlipdi, sur çalýa, osam tamam adamla zatla gabyrdan turupdy, şeýtdirip mahşere garşyn gitjekler. Hazreti Izrail mes'ule hem melekul mewt diýilýä, jan almaklygyň mes'uly, insanlaň janyny, tamamy jandarlaň janyny alýa Hazreti Izrail kerwanlary bilen. Ondan soňram Hazreti näme galdy? Jebraýyl, Mikaýyl, Nygmat ryzklary berýär diýdik, Israfyl sur çalýar diýdik, Izraýyl-da ýaňky-ýaňak jan alýar. Hop, beýleki perişdeler hafezala bar. Hafezala diýeni ynsanlary şu gezip bökä ynsana ýetmelä zererlerden saklaýar, goraýar. Hatda Pygamber aleyhisselam aýtýar, Her günüň içinde alty däne perişde ýaňky hafezalardan Alty däne perişdesi eýni tomusyň gününe bir käse baly siňekden goraýşy ýanak edipdi, ynsany günde goraýýa şola diýýä. Ýani şun ýanak ynsaly belaly zatla daşyny gabap dula, ýanky perişdele ýöne şondan saklap du diýýä ynsanlary. Alla Tagalaň ämri bilen şula. Alla Tagala ynsan saklaýyn diýip, hifz edeýin diýip etýä şulary. Ozan bir adam aýtýa, haý men diýýä, Çöregimiň bitin ýeri bamyşdy, bir ýerde gaçanda bir zat bolmaýa, maşyn kakjak bolýa, kakmaýa, şo ýaňky pereşdeler goraýa şo ýerde. Şony etmeli-dä oňa. Pygamber Aleyhisselam aýtýar, eger Allah Tagala ynsany birje lähze öz halyna goýup şo pereşdeler ýanyndan aýyrsa diýýär, onda ýeriň ýüzündäki tereke zatlar diýýär, ynsany tike-tike ederipdir-le diýýär. Eger birje lähze şony ýanyndan aýryp goýberse diýýär. Odam jähennemiň nigehwallary bar, Malik diýip aýdylýar olara. Behiştiň nigehwallary bar, Ridwan diýip aýdylýar olara. Bi perişdeler anwa aksamlary beter kän. Perişdeleriň asnafy kän. Wazifalarda özleri her gaýsy wazifalaryny bilýärler. Ybadat etýänleri bar. Beýleki arşyň daşyndan aýlanyp duranlar bar. Kän perişdeler bar. Hatda Allah Tagala diýýär, Şu ýeri halk edende, ýeri näme etdi? Öküziň Şahynda goýdy. Öküziň şahy diýende osam bärde ony, aý, boljak zatmy bu öküziň şahynda bolmaklyk diýeni, o öküz diýip, o öküz dä. Öküz diýeni bir perişde. Şo perişdäň üstünde durýar. O balyk hut diýip aýtýar. Tofalaýyşanda getirýär. O hut diýende ony, aý, bir balygyň üstünde durup boljakmy diýip aýtýarlar. Balyk dä, o perişde o bir däne. Ony ýöne balyk diýip, şoň ady-da balyk bolsa bolmaly, şeý diýip aýdylýar ony, şeýdip ybarat getirilýär. Ýa Allatagala o radobarklardan çürim zatlardan çürim mesullary goýupdyr. Şallak urýa bulutlara şon bilen ot çykýa radobark bolýa. Sesinden-de äki ýaňky sesi çykýa. Ozam bu zatlary birden inkar edibermeli aý boljak zatmy diýip muny pygamberiň aýdan zady gözümiz bilen görmejek ýöne hemme zat biziň gözümiz bilen gören zadymyz baýat bolmaly hä gözüň bilen görmeýän zadyňda kän adam kän zatlary gözi bilen görüp bilmeýä. Hä, ruh çykyp barýaka, gözüň bilen görüp bolmaýar ki, ýöne ruh çykýar gitýär adamyň janyndan, bedenden. Bu zatlar näme, inkar edip boljak zat dä. Bes, perişdeleri kabul etmeli, ynanmaly perişdelere. Ondan soň hem Allah Tagalaň iberen kitaplary bar. Ýaňky aýdanymyz ýaly, ýüz dört däne kitap Allah Tagala iberipdir. Dört däne märuh kitaby şo, Towrat, Hazreti Musa indi, Enjil, Hazreti Isa, Zebur, Hazreti Dawuda, Kuran-da, Pygamber Aleyhissalatu Vesselama inipdir. Şu dört sany kitap, şolaryň uly halyllary, ýüz dört sany kitabyň hemmesine biz ynanýarys. Ondan soňram Allatagalaň iberen pygamberleri bar. Pygamberleriň sany belli däl. Bir rowaýatda ýüz ýigrimi dört müň diýýär, bir rowaýatda iki ýüz ýigrimi dört müň diýýär. Başga rowaýatlarda, zeýif rowaýatlarda milliona da ýetirip goýupdyrlar. Ýöne akseren meşhur bolan şu ýüz ýigrimi dört müň pygamber. Ýöne biz diýek, pygamberleriň sanyny aýdyp durmaýak. Owwaly Adam, ahyry Hatam hemme pygamberlere ynanýak. Etikadymyz bar, şu pygamberler Allahyň tarapyndan gelen pygamberler diýip. Ondan soňram ölende soňram direlmeklik bar. Bir adam indi ölýe, hop indi bir hesap kitap bolmaly, ahym hesap kitap bolmasa, şu alamda gelipdir bir adam zulm edipdir, biriniň hakyny iýipdir, biriniň hakyny paýmal edip, ony gelip başga kişi Güzariş beripdir. Ýaşyňa meňzeş anwaksam zulumly bolupdyr. Bir adam ybadat edipdir. Bulaň hemmesi hesap-kitap bolmasa bir bimany, bihuda zat bolara. Bu bir edalatdan näkipa satmam bir kyýamat hesap-kitaby gerek. Hä adam pes näme ölenden soňram direlýär şo hesap-kitapdan çürim. Ondan soňram kazawy kadar diýen bir zat bar. Hem maňlaýyňa gelýän zatla adam bir zatla başyna geliberýär bir işde. Ýagşy bolýar, ýaman bolýar, musybat gelýär, zat etýär, işiň oňup gitýär, oňmaýar, bulara kazawykadar diýilýär. Kazawykadaryň üstünde muşkil jowallaň arasynda beter kän, sual zehinlerinde beter kän. Hä, meselem, näme diýip Alla tagala özi diýýär, hemme zady bilýän bolsa diýýär, näme diýip bizi ýaradyp dur onda diýýär, kim behişdi, kim jähennemidigini bilýär diýýär, ýaratma nämä gerek diýýär, her kimi behişde, jähenneme salybermeli diýip sual etýärler. Ýa şuňa meňzeş suallar kän zehinlerinde bar jowallaň. Ha bulan jogaplary şeýle Allah Tagala bilýä, ýöne saňa bildirjek bolýa. Kim beheşde gitýä, kim jähenneme gitýä? Ki o ýüzde sen gelipde näme? Aý ba Hudaýa biz näjre bolýa, jähenneme sallyň. Sen häzir biz imtihan eden haky diýip aýtmasylla. Ha saňa öňçe saňa kökezýä, sen imtihan edildiň. Indi sen öz eden işiň şu, öz emeliňe görä sen jähenneme girýäň, beheşde girýäň. Menden görme diýä Allah Taala öz eden işiň bu diýä. Şoňa görä, seni näme halk edipdir ki, sen özüň bil şony. Ha, başga-da suallar bolsa, inşallah, ony her jelesäň ahyrynda şuňa meňzeş suallar ýazyp bereriňiz, ondan soňram jogap bereris, inşallah. Ha, ondan soňramda ki, ýaňky kyýamatyň gürrüňi, bir kyýamat gopjak, onda aýtdy Pygamber aleyhissalatu vesselam, kyýamatyň nyşanalary bardyr, ýöne hiç bir adam kyýamatyň dakyk boljak wagtyny habar berip bilmer. Bir adam gelip-de etdi, aýdyp, meselem, men kehanet bilen, ýa o porhallyk bilen, jyllaň üsti bilen, ýa men owliýa boldum, ýa men falan boldum diýip, kyýamat falan wagtda gopjak diýip aýdyp bilmeýär ony. Ýöne pygamber-de bolany bilen, fakat kyýamatyň neşanalaryny aýtýar. Neşana kiçijik neşanasy beter kän, başymyza gelip dur, görüp dur. Hä, fesat köpeljek, gatyl köpeljek, şuňa meňzeş me ýarlar üýtgejek, ýagşylar teleke öwrüljek, telekeler ýagşy öwrüljek. Kän pes zatlar aýdylypdyr nyşanala, olakan nyşanasy on däne ýöne. Birden-de häkiýana gabileýem maýa diýen bir zadyň takwymy tükenipdir, indi kyýamat bolýamkaý pikir edamol, lä. Şu on däne nyşana gelmese kyýamat gopmaýa hiç wagtda. Şu pygamberiň aýdyp giden zady on däne nyşana hökmän gelmeli. Häzir hiç haýsyny biz-ä göremizok. Siz-de gören bolsaňyz aýdyň bize bir ýerde şu on däne nyşany görlüpdir diýiň. Biri Detjalyň gelmekligi. Detjal diýen bir mowjut geljek, inşallah bulaň her gaýyny açyklap bererik näjire näjiredigini. Detjal diýen bir mowjut geljek, hä, ýagşy adamlary gelipde gumrah etjek, insanlary, hä, öz bir jähennemi bar, bir behişdi bar gapdalynda, sahydegi bir zat, yzyna-da ýetmiş müň däne ýahudini düşürip, pul beripde milleti şeýtdirip satyn aljak. Şeýtdirip dinden çykarjak. O detjal diýeni pagat hakykatlary ters kökredýän zady detjal diýilýär arap dilinde. Şol ýalak bir mowjut geljek, birisi olakan mesanalaň. Ýäjuj-u Mäjuj geljek. Ýäjuj-u Mäjujuň bir wagt Zolkarneýn öwlerine demirden bir set çekip goýupdyr. Indi şola kyýamat golaýlanda, kyýamat wagty bolup gelende, şo sedi ýaryp-da şolar çykjak, geljekler. Ýäjuj-Mäjujuň bir kärliginiň moradynda birje zady aýtsam men, Bir derýa bolsa şu öwünde, derýaýy Hazar ýanak bir zat. Şony gelip bir güruhy gelende şo derýaň suwuny şo durşuna içjek diýe, içenlerinde yzyndaky güruh gelende, görende diýe, aý ştada bir wagt bir derýa barmyşdy diýip şeý diýip aýtjak diýe. Şun ýanak bir kän, galebe, ha beter bir adamlara-da zyýan ýetirjek zat. O-da elbetde ahyrda Hazreti Isaň betdogasy bilen öljek ola hemmesi, gyryljakla. Ondan soňra üç ýerde ýer çekme boljak. Biri ýokarda, ýokary başda bir ýer çekme boljak. Belli däl nirdedigi. Biri aşakda boljak ýer çekmäň, aşak ýokary diýeni o e, Mekge görä, Medine görä. Mekke'den ýokarda, Mekke'den aşakda şon ýanyk ýokary aşak diýileni. Bir de Jaziratul Arabda, ýani şu Arabystanda bir ýerde bir gaty ýer çekjek. Şu üç ýerde ýer çekse, üç däne şi her gaýsy bir alamat. Bula-da näme, şo kyýamatyň alamatlaryndan. Şo ýer çekmäň moradynda bir rowaýat bar, Jeziretul Arabyňky. Pygamber Aleyhisselam aýtýar, Hazreti Aýşe rowaýat etýär. Bir wagt geljek diýýär, bir guruh şu Käbäni ýykmana garşyn ugrajaklar diýýär. Käbäni ýykjak diýip ugrajaklar. Şonda bir giň ýer boljak Medine bilen Mekgäň arasynda. Şu giň ýere baranlarynda düz ýere şu ýzde owaldan ahyra hemmesini ýer çekjek diýip Pygamber Aleyhisselam. Şonda ýer çekende ola baryp biljekkä şu ýer çekmeklik şu Jaziratul Arabyň ýer çekmekligi bolsa bolamaly. Hop, ondan soňra gün aşakdan dogjak, 3 günläp gün aşakdan dogjak diýýär. Gün aşakdan dogmaka ýöne şu gijesi owalky Şu gijesi bir ýyl ýanak bolup geçjek diýýä. Ynsanly zor turjakla, barjakla, görjekle, gün dogmandyr. Zor turup baryp görjek, gün dogmandyr. Şun ýanak uzak boljak diýýä. Şonda sahabalar soraýarlar, Ýa Resulallah, on ýanak bolsa, biz namazymyzy näjür okymaly diýýärler. Onam Pygamber aleyhisselam şu ýerde namazyňyzyň wagtlaryny hesap edip okýaryňyz diýip şeý diýip aýtýar. Şon ýanak bir nyşanala boljak. Gün üç günläp Aşakdan dogup, günortan wagty gelip-de ýene yzyna buruljak, üç günden soňram ady halatyna geljek. Gün aşakdan dogandan soňram tobaň gapysy baglanjak, ne iman kabul ediljek, ne toba kabul ediljek. Haçan dogjanyny bilmeýek aşakdan, tobamyzy şu wagtdan edip goýmaly. Ondan soňram Pygamber aleyhisselam aýtdy, 40 günläp ýeriň ýüzüni bir duman tutup durjak, bir tüsse tutup durjak. 40 günüň içinde musulman adam eýne bir sowuklan adam ýanak boljak, Kabyr adam bilen Mes adam ýanak bolup gezjek diýýär. Ondan soňramda Ýemenden bir ot turjak, şu ot adamlaň hemmesini howalap üýşürip, Şamyň mantagasy, Suriýe, Felestin şu talyryk Şam diýilýär. Şamyň mantagasyna üýşürjek diýýär adamlary. O tadada näme bar? Hazreti Isa onleýinji alamat bolasa gerekçi. Hazreti Isa Menare-i Beýza diýen bir ýer bar, Demeşkde, Suriýede şu wagtda bar şu menara. Şu menaraň ýanynda Hezreti Isa asmandan ýere injek. Asmandan ýere inip-de owalky eden işi Salyp döwüp-de doňňuzy öldürjek diýýär Hezreti Isa. Şom bilen näme? Soňram Detjal bilen jeň etjeg-ow, Ýajuj-Mäjuj bilen jeň etjek, Pelestine barjakla, Pelestinde ýahudylar kowalap gyrjakla. Şeýtdirip-de, ýuwaş-ýuwaşdan osam Edalet ýeriň ýüzünde ýörüjek, Hezreti Mehdi-de gelip kömekçi boljak. Edalet ýeriň ýüzünde Ýaýrandan soňram birnäçe wagt ynsanlar musulman boljak, hemme ynsanlar ýeriň ýüzündäkiler. Elbetde Dabbetul Arz galdy. Dabbetul Arz diýende bir zat geljek. Dabbetul Arz diýeni Hazreti Musaň asasy bilen Hazreti Suleýmanyň ýüzügi bar elinde. Her haçan bir adamyň ýüzüne Hazreti Musaň asasy bilen ursa, oň ýüzi ýyldyrajak, ýagtylanjak, o musulman adam boljak. Oň ýüzüne ýagty bolup durjak. Ha bir adamyň-da ýüzüne Hazreti Süleýmanyň ýüzi bilen möhür urjak diýe, onda kafyrlygy belli boljak, ol adamyň ýüzi gara boljak, garaňky boljak diýe. Şun bilen ynsanlar bir-birinden saýlanjak diýe. Hulasy kelam, ahyrda-da kyýamat gopjak bolanda, ynsa ýeriň ýüzünde bir musulmany galjakka, hemmesini Allah Tagala bir nesim ösdürip, bir ýeljagaz bilen janlaryny aljak diýe, kafir adamlar galjak fakat ýeriň ýüzünde diýe, o kyýamaty kafirler görjek fakat diýe.